היפופוטם! היי, היי, פופוטמים קטנים! מי זה? מה אתה רוצה? מה? מה? מי זה? כן, מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? כן, מי זה? מי זה? רוצים לדעת מי זה? אני אעשה לכם חידון קטן. מי שיצליח לפתור, יגלה מי זה. ברוכים הבאים לשעשועון מי זה? שאלה ראשונה, מי זה? יש לו אוזניים של שועל, רגל של שועל ואף של שועל. מי זה? שועל. לא נכון. צפוי, אבל לא. אז מה זה? אה, זה שימורי שועל בסירופ קל. <laughs> שאלה שנייה, מי זה? על כל דבר חושב פעמיים, ולכן שמי הוא חיים. מי אני? חיים. אה, אתם ניחשתם נכון. Mm, אז אני מעלה את הקושי בשתי רמות. מי אני? חושב תמיד פעמיים, ולכן קוראים לי מסובך. מסובך, מסובך, נראה אתכם, מי אני? חיים. אני מעלה בעוד שלוש אמות. אתם יודעים מה אומר הצליל הזה? מה, מה אומר? זה משבצת הסיגוי הכפול. לא, זה השעון התאילנדי הקטן שקניתי בטיול לדרום אמריקה. תזכירו לי, אני אראה לכם אחר כך. מי אני? קוראים לי בשמות רבים, אבל רק לאחד אני עונה. מי אני? לא יודעים, אה? אוקיי, לא הצלחתם. ועכשיו, כמו אחרי כל שעשועון, משדרים סדרת דרמה כושלת. להתראות! היפו היפו היפו! היפו היפו היפו! Last time on Losers. Hey, hey, hey! I lose in the lottery for a chicken pooker. Oh shit, man! Motherfucker, you're talking about Yeah, fucking nigga, man. Oh, shit, shit. I've lost, shit. I do you don't know this prodigal you can't lose every time. Wilma, yay, yay, yay, yay, yay. Next week on Losers. Oh Lord, let me Jesus, Lord. I'm sure I will win in the next lottery. But you can win every time, dear. Don't forget me, Marta. Oh yes, I will. Yes, you I fuck will. Marta! You fuck Marta, you nigger! This week there is no show.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 נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם.co.il, גבירותיי ורבותיי, זו לא בדיחה, היפופוטם.co.il, רק היום, התקשרו כבר עכשיו.